بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو تلاتكو ashirin ga da saniya hijiran maiki sallallahu alaihi wasallam yau dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar miladiya kuma kwana ta biyu wata na daya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu an shiga sabon shekara na bature kenan haka ne ba? to plus one minus one ne kowa haka ne ba mm. to allah mulki sarki ya sa mu dace wannan shine majalisinmu na goma sha daya cikin karatunmu na ta tahawiyya cikin faifa faifa masjidu ali ibn abi talibin to kaga abin nan ah, na larabci na kamar na hijira wata ta shida ba nan ba da dadewa ba muka dira sabon shekara mun don yi bayanai akai ga shi kuma yau har wata shida ga shi kuma na miladiya yau an shiga sabon shekara to haka rayuwan ba ta jiran kowa tafiya take yi shine sai mutum ya yi tanadi ko ba haka bane ba ko dai ka tanadi ko kuma ka saya haka rayuwar dai kan ba za ta jira ka ba kuma duk mutumin da saboda an shiga sabon shekara yana celebration ko saboda birthday yana celebration to wannan mutumin bai san mecece rayuwa ba eh, bai san mecece rayuwa ba da a ce ka san mecece rayuwa to huzun ne bakin ciki za ka yi ba farin ciki ba ne ba ita ce a haƙiƙanin al'amarin ai to Allah al-musta'an wa nattabi'u sunnata ko wa nattabi'u sunnata wal jama'a jitani najtanibu ash da wal khilafa wal furqa wal firqa gane al firqatu al furqa haka ne ba hmm. eh, ne a gurin Furka ba alfirqatu najiya Firka isim ne furka kuma masdar ne yana ga wal furqa tafarraqa yatafarraqu tafarruqan wa furqatan ne eh, Alfirka tawaga ce amma alfurka rarrabuwa ne to malam ce. wa nattabi'us sunnata za mu bi sunna kenan za mu bi tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gurin karban abin da ike da sunan addini kuma rayuwanmu za mu tafiyar da ita bisa ga karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani tabi'u a sunnata wal jama'ata kuma jama'an musulmi wal jama'ata na mamayin shakkin rasula In ba da bayyana من بعد to wa له الهدى ويتبع sabilin muminina bin tafarki kuma bayan na muminai tafarkin muminai da suka bi annabi su ne jama'a ba wai nambobi ba ne ba saboda wani lokacin nambobin za su zama sharri ne gare ka wani tutai akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah majority carry the vote wannan kairin a musulunci babu haka ne ba wannan ba musulunci ba ne ba musulunci shi zai duba abu ne abin da akwai hankali a ciki amma shi na bature ko mahaukata ne in sun taru in sun yawa shi zai bi gurin ko ba haka ba ne ba to bin tabarkin annabi muhammad sallama ma'aikin sallam ita shi ne wasita tsakaninmu da allah subhanahu ala haka ne ba inda addini abin sunan shi addini ne za mu samu lada to daga Allah ne kuma mu ba mu da alaka kai tsaye da Allah tsakaninmu da Allah subhanahu wataala shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ita ce wannan wannan tabi'u sunnata zamu bi sunna wannan ita ce ma'anan ashhadu anna muhammadan rasulullah zaka bi sunna karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in addini ne in ba ta hanyar sa ba ba zaka karba ba gane wannan bayanin ba shine al-imamu ibn abin ah, abu zaidin alkairawa ne cikin risala a mukaddiman shi yana cewa wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunna wala qaulun abinda zaka fada da bakinka da sunan addini wala amalun abinda zaka aikata da sunan addini wala niyyatun abinda zaka kudurce da sunan addini wala qaulun wala amul wala niyyatun duk wannan ka fadafa da sunan addini neman lada hmm? ka aikata da sunan neman lada ka kudurce a zuciyanka da sunan neman lada abu zaidin alkairawa ne a cikin risala ya ce allah duk wannan ba zai karba ba kaf illa min wafakati sunna sai abin ya dace da sunna sai ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaji wannan magana ne fasl man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd mun gane wannan ba bin sunna ita ce zaman lafiya ga rayuwanka kai musulmi ai mutum koda yana yin bid'a in ya ga yana ya samu zaman lafiya zai in ya mutu zai san cewa ashe yana cikin tashin hankali ko a duniyan kana ganin ka samu zaman lafiya a lahira za ka gane cewa ashe fa yi kuskure in ba za ta jaru ba a can mun gane wannan ba saboda haka bin sunna ita ce abin da take wajibi a kan kowane musulmi addinin ka yi eh, ka karba ta annabi Musa sallama in ba ta annabi ba karka karba in ka karba to ba ka da asali kenan ko ba haka bane ba to wannan ita ce wanda tabi'u sunnata wal jama'ata su ne jama'a na musulma na annabi da sahabbai da salafus salih su al aljama'atu din wana jitanibu za mu nisanci ashududa fita daga tafarkin jama'a ashududu abinda ake nufi ba wai wato mutane in sun dau hanya ɗaya akan abu wadda ike daidai to mu ko ba za mu fandare mu fita daga wannan tafarkin da mutane suka bi ba shine wani jitani bu a shuzuza wal khilafa da sabani sabani kuma a nan ba a nufin sabani khilaf fiqhi wadda wannan yana ga wannan abin halal ne wannan yana ganin haram ba ita bace ba wannan khilaf sabani bi ma'anar kalimati wadda kila za su zama daya da walfurka da rarrabuwa ku yi sabani ku rabu wannan ita ce abin da ake nufi shine abin da aka hana amma sabani fiqhi wannan dole sai an yi ta saboda magabata ma sahabbai ma akwai sabani a tsakaninsu mun gane wannan ba shine muhammad nasiruddin al-albani ya ce rahmatullahi alaihi an ce a sunnatu ita ce ta farkin annabi musa sallama jama'a kuma su ne jama'a ta musulmi jama'a ta musulmi abinda ake nufi su ne sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi annabi da sahabbai ta abin bisa ga alkhairi ne zuwa ga har tashin ƙiyama to binsu shirya fanɗare musu kuma abinnan ne bata ce mun gane wannan ba sannan inda ya ce wa na jitani bu shududu wal khilafu wal furqa abinda ake nufi da shududu ani sunnati ne fita daga tafarkin sunna da sabawa tawakan musulmi salaf kamar yadda ka sani ba a nufin shududi wadda musulmi zai zabi wani abu ya dauka dadda yawanci ba a tafi kan abun ba misali na misali in malamai ka samu ashirin ko talatin akan wata mas'ala dukkansu sun bi abu wadda ike tafarki daya suka bi ji wannan sai ka samu malamai biyu ko uku ko daya wadda ya bar abin da su waɗannan talatin suka tafi a kai kai kuma a ka na ɗalibi wadda ya fahimci ilimin wadda yana da ala wadda zai iya gano hango abubuwa ka fahimci cewa abinda malami ɗaya ko biyu suka tafi a kai shine fa daidai yanzu waɗanda suke da yawan nan ka fita daga tafarkinsu ko baka fita ba ka fita nasiruddin ya ce wannan ba shine shirurin da ake faɗa ba kawai a nan ka bi abin da ike daidai ka bar abin da kana ganin ba daidai ba bisa ga hujja da dalili fa amma mun gane wannan bayanin ba saboda wannan masai mutum ya kai ne ya kai inda zai iya gano risko abubuwa ne zai tabbata akan haka mun gane wannan bayanin ba tamam to wannan shine takaitaccen abin da muka dauka cikin abin da Nasiruddin Albani ya kawo bis akan wannan fakra sai ya ce wa nuhibbu ahlal adli wal amana haka ne ba wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana wannan matsala ce ta alwala'u wal bara alwala so saboda Allah albara ki saboda Allah wannan yana cikin gimshikan aqidu na musulunci ne alwala'u wal bara ce wa nuhibbu za mu so kuma muna son ahlal adli ma'abota adalci wal amana da riko da amana wato mutanen kirki cikin musulmi dukkansu muna son su wa nubghidu muna kyaman ahlul ahlal jawri ma'abota zalunci wal khiyana da cin amana mun ji wani bayanin kenan kai a matsayinka na musulmi farko musulunci da kafirci sunna da bid'a gaskiya da ƙarya amana da cin amana a gabaran nan abubuwa ne mabambanta ba dukkansu kishiyoyi ne na juna ko ba haka ba ne ba to musulmi shi da arna akwai yadda za su yi mu'amala wadda in ta kama za su zauna a guri daya bisa ga larura amma kai a matsayinka na musulmi ar ne ka so shi wai shi garinku daya ko anguwanku daya so na za ka ja shi jika ku yi zaman wato ku zama kaman yan uwa ku yi sharin sirri wannan a musulunci babu yaya za ku yi a kuna yin kasuwanci shagon ku ɗaya ku yi kasuwancinku in kun yi shi kenan ku tafi makaranta kalas ɗin ku da eh, ku yi karatu ku wase amma dai sabida shi arne ne kana kyaman shi sabida arnancin sabida kafircin ne gashi nan annabi ibrahim yuqalu liabihi wa qaumihi ya ce wa mahaifin shi da mutanen shi innani bara'un mimma ni na barranta daga abin da kuke wa bauta akwai wata aya madaban ba ina bura'a'u mimma ta'buduna minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta daga ku da abin da kuke bauta koma bayan Allah haka ne ba bai sai anan bai ce wabada ya bayyana daga yau bainana wa bainakum sakaninmu da ku al'adawatu wal baghdha kiyayya da gaba ya ce akwai a tsakaninmu da ku yaushe za a daina kiyayyan nan da gaba hatta tuminu billahi wahdahu sai kun bar shirkan nan kun zo kun shiga musulunci kun yi imani in ba haka ba mu da ku duk lokacin da mun samu opportunity mu za ku cire mu cire ku za mu yi a gurin ba ruwan mu da ku mun wannan bayanin ba wannan a matsayin ka na musulmi so da kaunan da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi ta sha bamban da zama da za ka yi da wadda yake ba musulmi ba shi din kawai in an ganka da arne larura ne ta hada ku gudun aiki ko kasuwanci ko karatu ko wani abu amma ba haka ba su ma suna yin nasu kuma za ku yi naku mun ji wannan bayanin ba sannan kuma a matsayin ka na musulmi waɗanda za ka so su cikinsu akwai mutanen kirki musamman malamai ka so mutanen kirki adalai masu amana da malamai a duniyan allah nan akwai wanda bai yin kuskure ne babu kowa yana yin kuskure ba saboda aka karkace wannan malami fa amarancan shi ya faɗi kaza a to amma ya akwai alkhairi tare da wannan malamin karkaki ki malamin nan saboda kurakuran da ya yi. ka zama irin mutanen da allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu in ka ga dama ka ji wazin wannan aya cikin wazin akwai aya da hadisi ba abinda kana ganin aya ne hadisi ne daidai ka dauka sauran fa kai shiru Allah ba zai tambaye ka akan wannan malamin ba sai ka rabu da shi kai ma ka tafi amma kada ka kyamaci malamin nan ka ce wannan mutumin ba mutumin kirki bane ba yana da hawazi misali 500 ko 1000 ko 2000 amma cikin kai biyu ne ka kawai akan biyu akan biyu din nan sai ka kyamaci malamin nan ko malamin sunna ne saboda haka ka so malaman sunna a garin ga akwai a wasu garuruwa akwai saboda haka kada ka zama mai kyama malaman musamman na sunna kuma yawanci mutane mai suke duba farkon ya gani yanzu in ya ganka da farin kaya ba zai kalli farin ba zai nemi ina ne akwai dugo baki ina ne zan samu datti ko ba ka bane ba malami yana wazi wani yana saurara yana jira mai zai fada wadda za mu je mu yi hira kai. ko ba haka bane ba kaga wannan shari ne ba alheri bane ba saboda haka in za ka ji wa'azi za ka je gurin karatu za ka yi mu'amala da musulmi ka yi da kyakkyawan manufa wani alkhairi zan samu farko ka fara da wannan in ka ga abin ba haka ba shi kenan sai ka bari mun ji wannan bayanin ba saboda haka son 'yan uwanka musulmi daya a cikin musulmin mutanen kirki masu amana son su za ka yi wadda ike maciya amana ne azzalamai za ka ƙi su ne saboda zalunci da cin amanan da suke yi mun ji wani bayanin ba to wannan shine wa nuhibbu ahlal adli wal amana wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana amma ka duba yanzu yadda aka zama mutum ne an san wannan eh maciyin amana ne ya rike ofis kaza yayi sata ya ci kudi kaza an buga a jarida fa efcc su kama shi su je in an bar shi in sun zo mutanen da ya ci musu kudin su ne za su je su tare shi a airport ba haka ake yi ba wannan ba karantarwar musulunci ba ne mutane ne sun lalace kyawunta mutum ya zama mutumin banza sai ya nuna mashi kai din nan fakon mu ba ruwanmu da kai din mun gane wannan bayanin ba saboda haka mutum ya so mutumin kirki in mutumin banza ne kuma ku nuna ku nuna mai cewa wannan eh, abin da ya ba daidai ba ne ba a halinku ko ba ruwanku da shi baka gani ba mutanen da mutum in yana shan giya kai da a garin nan ma mutumin da yana shan taba ma a gurin inda ko gurin aure in ya je ba zai zauna a tire a ci abinci tare da shi ba kun sami ake mai za a zuba mai abincin a plate ne a ce mashi gashi wancan mashayin taban ku kai mashi abincin ya ce Allah haka suke yi da wannan shine musulunci saboda an yi hakan wani zai ce to abu in ka sha ma za a kyamace ka ba za a barka ma ba za a kaci abinci ma tare da mutane ba to mutanen da saboda shan taba sun tura ka gefe waɗannan mutane sun ga kankana shan giya ba ya za su yi maka in gane wannan ba saboda haka shi ne abin da yake karantarwa ƙin za ku yi musu ɗin za ta yi tasiri a jikin wasu su ma daina wannan zaluncin da suke yi amma mutum ya ci muku kudi ya muku zalunci gobe ku ce sai kai ko ba ka ke yi ba sai kai sai wane ko ba ka ke yi ba mutum ya ci muku kudi ya je an kama shi an bar shi kudin ne da abin nan motan ku ne wani zai biya kudin na feb ne su je ina za su je za su je su tari zalimi ne su kawo shi gidan shi ko ba haka bane ba mutum an san ya kashe mutum sai kama shi a je sai wasu su je su ce ba shi bane ba fa an bar shi mutane anguwa sun zo suna ihu an bar wane ne zalimi mutum ya kashe mutum an bar shi ya zo kuma kuna tafi kuna alhamdulillah wane ya zo sai gobe ku ne ba haka ake yi ba shine a so mutanen kirki a kyamaci mutanen banza saboda su san cewa abinda suke ba da ba ne ba mun ji bayanin ba shine wani nuhibbu ahlal adli wal amana wani bugudu ahlal jauri wal khiyana wadda malaman fiqh in kana karanta littattafan su a aikace zaka ga suna magana akan wannan abin ba ka gani suna cewa mutum in an same shi makaryaci ne ko kuma mutumin da baya adalci a tsakanin matan shi ma za suna cewa ba a karban shaidan shi haka mai iziya ya ce ba za a karbi shaidan shi ba mai yasa mutumin da yana baya adalci a tsakanin matan shi to yanzu ya gano haka gobe mai zai faru wani ya yi aure ma rashin adalcin nan mai zai ba zai yi ba in zai yi ma koma ya yi din zai zo ya ba da hakuri ya ce da Allah to ai hakuri fa gobe za a jara saboda kada a ji saboda gobe zai tashi chairman ne in ya tashi chairman za ku zabe shi ne in ko musulmin kirki ne za ku ce mutumin da a tsakanin matan shi ma baya adalci in an bashi wannan lakal gaman zai rike shine abin da ake so ya shiga jikin mutane ne amma yanzu kowa mai yake jira ya cika aljihun shi ne ko ba haka bane ba to amma aljihun mutum ai dama a hule yake ba zai cika ba na'am malam yace wa naqulu haka ne ba Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmuhu wa naqulu kuma mu ce a matsayin aqidan mu Allahu Allah madaukakin sarki a'lamu shine mafi sanayya fi mashtabaha alaina akan abin da ya cuɗanya gare mu ilmuhu saninsa kenan abin da mu ba mu da sanayya akai ko kuma ba mu gane kan abin ba ba za mu ce lalle sai mun yi bayani akai ba za mu ce Allahu a'lamu Allah madaukakin sarki shine mafi sani kaga sahabbai mai suke cewa Allahu wa rasuluhu a'lam kaga wannan matsalan a matsayinka na ɗalibi ka fahimce ta da kyau saboda tana da matukar muhimmanci fauzan ya ce wannan matsala ce mai girma matsala ce ta malamai mutum ba zai ce ba zai wato bai kamata ya yi magana a kan abin da ba shi da ilimi ba ya san abu ya fada in bai sani ba sai ya yi shuru amma a cikin al'amuran addini da ibada kada ya shiga ya yi bayani a kan abin da ba shi da ilimi kawai ya yi shuru kuma ya ce allahu alam mutum ya tambe ka wannan abin mai hukuncin shi ka ce gaskiya wannan abin ne ban fahimce shi ba inda mun ya sa gane abu za mu gaya maka amma yanzu ni ma ban gano kan abin ba kuma ka karanta abin amma masail ne ka karanta fahimta mabambanta uku ko hudu kai din baka gamsu da ɗaya a cikinsu baka ce wannan abin fani din ma ban gano kan shi ba gane wannan bayanin ba shi ne sai ya ce imam malik imamu darul hijira wani mutum ya zo gurin shi ya yi mai tambayoyi arba'in akan matsaloli arba'in mai tambayoyi kenan tambaya nawa tambaya arba'in ne sai imam malik wato 1 in to 10 ne a cikin arba'in din guda hudu ya ansa wato a kowane goma ɗaya sai ya ce wa mutumin amma gaskiyar nan ban sani ba wannan sauran ban sani ba ya ce mishi wa kala fil baqi la adri kaga sauran a cikin arba'in in ka dauki hudu na zai rage talatin da ya ce talatin da shaidan nan ban sani ba amma guda hudun nan shine ne abinda na sani to kaga mutumin ya ce mishi ah nifa na zo kasan inda na zo malam gudun fa akwai nisa a gari kaza fa akan da dabban da na zo da ita ma wahalan da na sha saboda ina ta jin sunanka ne na ce bari yau in zo gurinka in tambaye ka a wannan zamanin ne menene ya ce ha malam fa ina jin karatunka a rediyo fa ina jin wazinka a television a sunna tv ana saka a maiduguri ma ana saka a kaza ma africa tv ma ana saka daga misali an dai nan gari ne ce daga lagos nake fa malam kaga gunin akwai nisa ko babu to sai imam malik ya ce mashi ya ah, in ka je garinku ka ce imam malik ya ce bai sani ba shi kenan ba kai da shi dukan ku kun zauna lafiya amma sai kai ka ce kai a'a ya za a ce kai baka sani ba a ah, lokacin da aka haife ka kana da ilimi ko tafiya baka abin nan ba ba za ka iya yi ba magana baka iya yi ba ko ba ka bane ba wallahi wa kharajakum in butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an ka zama kana ma jin dadin ka ce baka sani ba in ci bai ka baka ce a wani abin fa ban sani ba shikenan mutum ya tafi abin shi dole ne kai aka aika gurin shi ba kai ba ko ba haka bane ba saboda haka Allah karka damu kowace matsala in baka sani baka ce a wannan matsala ne ma ban gane ban gama fahimta ta ba indai karatun ka yi gaba za ka ga cikin manyan-manyan littattafai ma wasu masail malamin da kanshi ma wani abin zai dan rubuta ne abin da ya fahimta ne zai rubuta ya yi gaba wani malami ya rubuta littafi ya karanta da ɗalibai yake musa makon ga wani littafin ya eh, nema ban gama fahimta ba suka ce ha ah. <laughs> suka ce malam kai ka rubuta kuma ya ce haka ne haka ne akwai wasu masayi da nema ban gama fahimta ba ya ce wannan mai take nuna amma wata tumnar ilimi illa kalilan saboda haka ilimi ba tashin hankali abinda ka sani ka faɗa baka sani ba Shi kenan kai shiru ba an zauna lafiya ba amma sai ka ce kai dukkanin komai sai ka sani ba zai yiwu ba saboda haka a matsayin kana ɗalibi ba kai ruko da wannan duk abin da baka sani ba ka ji daya abin da kana da shakku duka ka ce wannan abin fa ni ban sani ba saboda in ka ba da fatawa mai ma'anan abin kenan ga abin da Allah ya faɗa ko ba ka bane ba ga abin da Allah ya faɗa ga abin da manzon Allah ya faɗa ita ce ma'anar ga wayan ba haka ba za a barka ne ba za a barka ba amma an ka ce baka sani ba fa kowa ya zauna lafiya sai malam ya ce wa naral masha alal khuffaini fi safari wal hadari kasan anan ana karambani sosai ai mutum zai zona wani wai zai karantar shi ma bai san abin da yake yi ba wannan ko shi barnar tashi ta yi yawa wani shi a cikin tambayan ne za a yi mishi tambayan wasu bai fahimta ba bai sani ba ma ba zai ce bai sani ba ba wani amma shi bai ma kai a tambaye shi ba. amma duk da aka a gurin tun da dai an ce shi ne malamin sai ya karantar ya yi fatawa wata mutum shi liman ne yana karantarwa yana wa'azi wani ne ya je ya fara karantar da su shi limamin masallacin ne ce alhamdulillah yanzu mun bambanta tsakanin hamdatul wasli da hamdatul qat'i kaji wannan magana to wannan liman ba kaji bayanin wannan liman ba mabiya kuma fa wadda yake karatu a gurin wannan kuma ya kake ya yake abin mun ji wannan bayanin ba saboda haka akwai barna ka san wai kwato kai dole sai ka gyara akwai dole ne yanzu kai in ka ga mutane suna shan wahala a asibiti za ka dauki allura ka ce sai dole sai ka taimaka za ka yi ne to addinin kuma fa shi me laifin da ya yi maka saboda ka addinin musulunci shi ma abin da ka sani in kana da ɗan abu ka bayar wannan mabisa ga gurin ne amma inda za ka zauna ka yi abin in akwai waɗanda sun fi ka suna yin abin yadda ya kamata to shi kenan kai ma ka je ka zauna a majalisin ka ji karatun gane wannan bayanin ba saboda yanzu wani akwai shi ba arba'un hadis ba ba abin da ya sani kuma a anguwansu wajibi ne ya saka wannan arba'un hadis saboda ba a yi saboda me abin ta kama ne saboda in bai saka wannan ba to hasken nan ma ba za a samu ba a cikin garin nan ma akwai anguwan da je haka za ka samu ko har ba wani hadis ba a yi a gurin ko ba haka bane ba akwai masallatai goma sha biyar a anguwa amma ba a yi to in kai ka dan san arba wani hadisin ko da yara biyu ka samu ka karantar da su a irin wancan anguwa mun ji wannan bayanin ba wannan ita ce abin da yake daidai amma kar ka je ka tari wani a da ka abin da ba ka da sanayya a kai a zuwa tambaye ka ce a to jama'a yanzu misali ka zauna kana karantar da arba wani hadis ko a islamiyya wani ya zo ya ce maka malam abu kaza mai hukunci ka ce a mu fa yanzu abin da mun dan sani ne muke bayarwa saboda kar wannan din ma a rasa amma abin da ka tambaya ni ban sani ba gaskiya amma dai akwai nan ba wani malami kana so sai in baka ka tambaye shi ba kun zauna lafiya ba amma sai ka sa wani kayan da ka nuna kai din kai ne wannan barna ne fa gane wannan ba manyan malamai manyan a cikin sahabbai ma akwai wani hadisi ba mutum ne zai tambayi sahabbai biyu suna zaune da ya tambayan dan ya ce a tambayi wannan shi ya fi ne da aka tambaye shi shi mace a tambayi wancan shi ya fi ne kaga yadda suke so amma yau fa wani shi ya ka zo ma me yasa baka tambaye shi ba ko ba haka bane ba abin ya zama sarauta ba in ka je lahira zaka za zaka gane kuskuren ka Allah shine eh, wannan eh, ibn al-qayyim ya rubuta littafin a'lam ko kuma i'lamul muwaqqi'in al-muwaqqi'un an rabbil alamin i'lam sanarwa an kace a'lam manya al-muwaqqi'ina masu saka hannu an rabbil alamin a madadin Allah kake saka hannu ne in ka bada fatawa kai stamping fa kana nufin daga wa daga Allah ne wannan abin kana cin abinci da ita mun ji wani bayanin ba saboda haka Allah ya kai a hankali a nan karatun da muke yi ma wasu gashi nan shi fa bai iya ba amma wa dole sai ya yi kuma ba zai iya zauna a nan ya yi karatun ba shi dole sai ya je ya shiga wani masallaci ya yi firi kutuba akwai wasu suna zuwa nan ma sun daina zuwa karatun ma wasu ko ba ka bane ba to kai dole ne sai ka yi yanzu fa an ka fara karantar da shi a jurmiya ba zai fahimta ba wallahi wani gashi yana karantarwa amma karantun da muke yi na mulhatul rahman baya fahimta ko ba ka bane ba kuma fa angonsu yana wazi wato bai kai ya fahimci mulhatul irab dan ba kaji ko ba ka bane ba wannan barna ce ai to dole sai kai kai kuma baka so ka zauna kai karatun ai abun haushin shine kai ba za ka zauna ba me yasa kai babba ne babban banza me amfanin girmar aya inda kake barna kake yi ba ka yin jara mun gane wannan bayanin ba mara ya ce wa nara almasha ala alkhuffaini fi safari wal hadari kama jaa fil athar wa nara wa nara almasha ala alkhuffaini muna ga a matsayin aqidan mu mun kudurce almasha alal khuffaini shafa hufi biyu shafan biyu a gurin alwala fi safari a filaguro walhadari da kuma zama a gari kama ja fil athar kamar yadda ya zo cikin hadisi shi almasu alal khuffaini hadisai mutawatir ne a kan shi ana shafan huffi amma kuma ana shafan safa dukkan su biyu akwai mun ji wannan ba sauran surutun da ake yi a'a abin tun da dai ya tabbata akwai daga sahabbai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to ya tabbata sunna ne kuma hufi shafa da za a yi sama ce ba kasa ba sai na alibu na biyu talibin ya ce kai addinin nan da a ce ra'ayi ne hufi ko karkashin ne za a shafa ba saman ba amma saboda addini ba ra'ayi saman ne za a shafa in kana cikin gari 24 hours dare da yini misali yau sallan isha din nan in ka saka kayi alwala ka sa safanka ko ka sa hufi to zaka shafa ne zuwa ga isha na gobe shikenan sai ka cire ka yi alwala ka sake sawa amma janaba ta kama to wannan dole sai an yi wanka in kuma mutum matafi ne daga nan kaje kano ko yobe ko bauchi ko ina in kai tafiya to an baka daman kwana ɗaya biyu uku ka ringa shafan huffi ko safa musamman ma a lokacin sanyin nan bonus ne wannan eh ka sa kai haka ne ba yanzu ka yi alwala ka sa safa shi kenan sallah asuba in ka tashi sai ka shafa ka je ka sallah kaga wannan addinin yusurun ne Allah ya bada wannan saukin da rangwame mun gane wannan ba wannan shine abin da yake daidai shine abin da yake daidai wato inda dai kana son karin bayani baka koma nan kusa kusa littafin al-ustad doktor mm, dr mansur na sokoto wannan littafi na abin nan sharhu na izziya fathu rabbil bariya ba ina ga ko anet ma za ka samu ka je ka duba karkashin babin da shi mai iziya rahmatullahi ya yi bayani akan kan masu kufai ne, ka kalli maganganun da shi profesa ya kawo za ka samu bayanai wato na gamsashen bayani akan shafan kufi da musamman shafan safa musamman na shi shafan safan nan ka je ka duba yana da amfani saboda ka fita daga wasu rudanin da kake ji da shirme ko ba haka bane ba yawwa والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم با وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ما لن يتي والحج إن أيك حج والجهاد دين ياكي ماضيان ما ما سجدانا مع أولي الأمر تاردا شواغبنينا tare da shugabanni minal musulmi na daga musulmi kaji daga shugabannin musulunci ne barrihim masu biyayya ga Allah cikinsu wa fajirihim da kuma wadda suke azzalumai ne suna zalunci gaba ɗayansu ila qiyamis sa'a zuwa ga tashin qiyama la yubtiluhuma shay'un ba abin da zai rusa hajji da jihadi wala yanquduhuma ba abin da kuma zai warware su satin da ya gabata mun don fara bayani akan shugabanni ba shugaba wadda za ka yi mishi biyayya ka yi mishi mubaya shine na wadda yake karkashin suna aiki karkashin alkitab wa sunna kuma suna hukunci da kitab da sunna wannan su ne wadda za ka yi musu mubaya ta'atuhum ta'atun lillahi wa rasulihi ne to kamar da muka faɗa mu a kasar nan muna zaman lafiya a matsayin mu na musulmi kafirai sun zo sun kifar da wannan gwamnati na musulunci sai suka kawo wannan gwamnati na demokrasi kaga wannan demokrasi ba musulunci ba ne asali ba al'adarmu ba ne ba addininmu ba ne an zo an danne addininmu an saka wannan to abin da yake daidai shi ne yanzu aiko musulmi in kun ce wannan ba musulunci ba ne mu ba za mu shiga ba saboda kafirci ne to sallama ba za ku samu ba saboda kyakkyawan misali a lokacin yakin boko haram maka gani wasu kiran sallah ma an hana su ko ba ka bane ba soja kafiri komanda zai zo ya zauna a anguwan ku ya samu opportunity zai ce kiran sallah nan kun masa mai ku daina wani mai sassauci zai ce a'a kar ku yi da lasifika to waɗannan in sun samu dama akan ku kun ko ba za ku shiga ba me zai faru nan gaba za a ce muku a'a za su ce wannan masallacin eh, gobe za mu zo mu sa cross wallahi haka za su yi duk sun samu dama ai abin da kake ji a wasu kasashen ne a zuwa rusa masallaci wani masallaci ma ciya a akwai a duniyan Allah na akwai inda masallaci an mayar da shi gidan yari wani an mayar da shi gidan mahaukata ma saboda a bakanta muku rai ne shi to a kan wannan me ya dace ku yi abin da su shekha Abubakar Gumi da sauransu suka fada ne kamar abin da malaman na suna suke fada ku shiga ku shiga cikin ku zama president ku zama governor ku zama senator ku zama rep ku shiga soja da da gaba duka ku shiga in kun shiga da manufar menene kawo jara kuna so ne wancan barnan da ake muku kuna so ku jara ne ku jara ku koma kitab da sunna ne da wannan niyan za ku shiga dama me ya faru ne ya za ku yi kudin sai kun karanta addinin ku kun fahimci addinin kun zama mutanen kirki sannan za ku iya yin wannan abin in kun zama haka akwai red chamber na senatoci akwai red ba akwai executive da legislative da judiciary ko ba ka bane ba judiciary so law implementers ba executive ba legislative kai su mene ne lawmakers ba lawmakers ne su suna yin su ne masu yin dauka in su kaga yawon da kake da motar nan su te kawai duk abin da sun yi a cikin red chamber sunan sun ce wannan doka ne ta zama doka a najeriya wani abu da doka ne sun ce wannan abin ba doka ba ne nan gaba an shafe ta ta shafu nusakh nasikhuna ne su Mun gane wannan bayanin to yanzu abin da nake so mu fahimta ba wanda mutum a matsayin shi musulmi ya fahimci addinin shi kaji daya kuma ya san cewa wannan demokrasi barna ne aka kawo ya san wannan tarihi ya shiga da manufar me jara ne to kenan musulmin da suke ciki ai su ne majority ba to kenan za su iya kawo jara kenan sai su ce wannan abinnan cikin constitution abu kaza da aka rubuta ba mu so me kuke so abu kaza muke so ba za su ce ba mu yadda ba ne ba sadin su za ce to waɗanda sun yadda da wannan motion senate president zai ce su ce eh a lugansu in sun ce a yi ɗin ba ta zama in an ɗauki wannan guduman an buga ta zama abin nan za ku yi gyara ko ba za ku yi ba amma da mai kuke shiga cika aljihu ne shi ne duk mutumin ne zai zo gurin zai shiga ne da niyan ya samu kuɗi ne shi ya sa al'amura ba su a gyaruwa mun gane wannan ba to wannan ita ce abin da ike daidai saboda haka jama'a wallahi ka ji tsoron Allah gobe kan baka san inda Allah zai kai ka ba <laughs> kar ka kalli zaman kan nan kila cikin nan akwai sanata da gaba akwai rep a gaba kila akwai gwamna a gaba ko ba ka bane ba akwai wani director a gaba to inda ka shiga wannan office wallahi kamar mafarki kake jin wannan ba zaka ga kanka anan to in ka ga kanka irin wannan gurin ka tuna da wannan abin kai fa ka zo gyara ne gurin to menene zaka iya yi na gyara sai ka yi ko da kaɗan ne mun gane wannan bayanin ba? to al'allamatul albani ya kawo ɗan takaitaccen bayani akan wannan matsalar ya ce ka sani jihadi ya kasu kashe biyu na farko farilla ce akan kowa fardu ainin shine saddul aduwil muhajim libadi biladil muslimina ka ji abin da sheikh nasiruddin yake faɗa duk abokin gaba da ya zo ya kawo hari garin musulmi a duniya a ko'ina take to wajibi ne akan musulmi kamar yahudawa da suke garin sheikh nasiruddin ya rasu bayana amma ya ce kal yahudi anan ladina tallu filistina ya ce kamar yahudawa wadda sun je sun shiga garin falastina fal muslimuna musulmi jami'an gaba ɗayansu asimuna masu laifi ne hatta yukhrijuhum min sai sun fitar da su daga nan sai ka sai ka duba me yake nufi da wannan magana kana bukatan fassara ai ana me zaka iya yi kai addu'a zaka yi kana yi kenan ko addu'a ba ka yi kenan kai zalimi ne mai laifi ne kai ɗan wankan musulmi gashi arna suna kashe su ba ka yin komai mun gane wannan ba yasa kullum in mun yi karatu sai mu musu addu'a ka yi sallan dare ka yi musu addu'a ‘yan uwanka musulmi ne yaki ne tsakanin musulunci da kafirci ne wancan sai ka yi musu addu'a matsayinka na musulmi mun gane wannan wannan shi ne fardo ainin to jama'a kaga su arnan sun yi iya ƙoƙarinsu ne sun fitar da ruhin jihadi a jikin musulmi ne me yasa saboda da a ce musulmi sun siya maɗaurinki ɗaya za su iya yi wa falasini wannan abin da suke yi ne ba su iya yi amma mun zama irin abin da zama sallam ya fada ku kuna da yawa amma yawan kuɗin kama. bola ne wadda ruwa take tafiya da ita gashi nan muna da yawa amma mai amfani yawar yawa ce wadda ba ta da amfani me yasa ai arnan abin da suka yi sun kashe ruhin jihadin da Musulunci kai inda kana so ka ce connection wato mu'amalan da take tsakaninka da Allah shine abin da suka tashi sayin daka suka raba ta alakan da take tsakaninka da Allah kyakkyawan alakan nan ne suka raba ku sai ya zama Allah baya tare da ku gane wannan ya kenan birnin da suka yada kaga wannan foton matan da suke yadawa bidiyon basan da suke yadawa music da suke yadawa sport da suke yadawa cacan da suke yadawa duka manufarsu ita ce su hada ku da Allah fada kar in su za su auku a kanku Allah ya taimake ku ita ce manufarsu kuma sun ci nasara ko ba su ci ba sun shi mun gane wannan ba shi yasa musuluncin ne zai kawo jara amma sai da ilimi mun gane wannan bayanin ba da aka jihadi akwai shi a cikin musulunci amma ya ake yin ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce yadda ake yinta amma sai musulmi sun jara tsakaninsu da Allah sun zama mutanen keke sannan Allah ya taimaka musu in wani bayanin ba to wannan shine bayanin da Sheikh Nasir ya kawo wannan shine farko fardu ayin ɗayan kuma ya ce fardu kifaya ne in wasu sun yi ya fadi akan wasu ita ce aljihadu fi sabili naqli da'wati al-islamiyyah ila sa'il biladi hatta yahkumaha al-islamu duk garin da yake ba garin musulunci ba to musulmi sa su ringa kai da'awa ko da jihadi ne har ya zama garin ko kuma kasar kasa ce ta musulunci wannan expansion ne manzon Allah da ya zauna garin Madina mai yayi zai rubuta wasika ya tura ya ce ku kai wa sarki kaza ya musulunta ku kai wa sarki kaza yana mai musu yana wazi ne da ya samu karfi mai yayi za je ne a ce wannan garin kun musulunta ba za ku musulunta ba eh to za ku biya tax nan gaba mu ne shugabanni kasar tamu ce na Allah saboda kan za ku biya kudi a bayan kasa kasar Allah ne kuma kuna kafirci ku zauna lafiya ba zai yi ba za ku biya kudi sai su biya kudi in ba za su biya kudi ba za a yake su haka ake yi mun gane wannan ba ai wannan kasar ma yadda aka zo aka turawa suka ci musulmin kasar da yakin yanzu misali nan maiduguri ba can bauchi can kano ba yanzu kano in an kawo mata hari kyaunta mai zamu yi da mudun. da bauchi mu haru mu je ba to kowa zama yayi sai ce oh, wani an kawo hari eh shikenan sai ya zauna kowa a haka aka bi aka kashe shi haka aka yi kaga nan ma an yi kuskure ba kuma akwai akwai barnan da aka yi dai wadda ita ce sanadiyan ƙarya wannan mulkin dama ba zai yi ku saba wa Allah kuma ku zauna lafiya ba mun ji wannan bayanin ba tamam malam yace wa nu'minu ko بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين هكذا نبا ونؤمن كما منا ما سو إيماني بالكرام ما سو درجة ما توم واتم ملائكو ما سو درجة الكاتبين ما سو ربطا أيوكا دمكي فإن الله لليشكو الله مدوكين سركي جعلهم يا سنياسو علينا أكم دا أيوكم حافظين ما سو كلا su masu kula da ayyukan da kake yi ne kai mutum Allah ya ce wa inna alaikum hafizin kiraman katibin lamuna ma taf'aluna suna masu sanayya da akan akan abin da kuke yi to akwai mala'iku akwai wadda za su yi kwanu da tare da ku akwai wadda za su yi ni tare da ku kuma akwai wadda suke suna nan a ka duk abin da kai za su rubuta wato takardanka kowa mutum wato kowane mutum yana da takarda na rekod kuma wannan takaddan shafuka ne shafukan ita ce tana daidai da rayuwanka da numfashinka kullum za su bude ne za su rubuta in ka yi alkhairi za su rubuta in ka yi shari za su rubuta in ka yi shirme za su rubuta in ka saya shiru sai man su saya inda ka yi alkhairin nan gobe za ka gode wa Allah inda ka yi sharrin nan za ka yi nadama matuka wa ma'amilat min soyin tabaddalau anna baina ha baina hun amadan ba'ida ne inda ka shiru ma za ka yi nadama za ka ce ka da na sani hiran da muka yi da wani nan da na karanta alkurani wallahi sai ka fada kowa cikin mu har kowa sai ya fada wannan in ji wani ba ka je ka karanta wasiya na ibnu kudama ka gani wannan ita ce rayuwar in kana so ka yi shirme da za ka yi ka ka yi hira ka yi yawo a duniya ka buga gem ka buga na ka yi shirme da za ka yi amma dai akwai lokacin da za a nuna maka takardan ka sai ka ga gashi nan wani ɗirkekin takarda ne yanzu ka yi rubutu tsawon shekaru saba'in salisu ya yake <laughs> wannan littafin babba ne a yi shafukan kowane wayewan gari ana bude ko ban a bude kenan kowane shekara shafi nawa 360 da wani abu ne sai an bude wani shafin a ga sallah ne kawai sallah lokaci biyar shirin ma baka yi mai kyau ba an yi makin sai ka yi surutu wani ba bude shirme kai wani an bude empty ne kawai bacci zalla kai za ka gani fa wallahi za ka gani in an bude sai ga empty ba abin da kai kuma an ka ga empty za ka ce kashi da na yi tasbihi a wannan lokacin wallahi sai ka faɗa billahi lazi za ka kai wannan abin fa ba wasa ba ne fa za a baka takardanka ka na ce ungo ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba malaiku za su ce shikenan gashi nan mu ma mun gaji da kai dama ga ka gashi a gaban Allah ka je ka karanta ka ce ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza wani wani guri in ka ka ce wannan kuma <laughs> wala ka ce wannan wani kuma saboda barnan da ya yi barnan ta yi yawa barnan ta yi yawa zai ce wallahi shi bai yi ba <laughs> mala'iku ne suka yi mai shari. wani haka zai ce to yayi hakan me zai da rufe bakin shi ne ka san alahira shi masu bada shaida da yawa ne wani lokaci bidiyo za a bude mala'ika zai yi daga fuffuken shi a ce gashi kai kana yin abin da kake yi a cikin university a jahannama street Mm. a bayan iccen a kan wancan simintin ba mm, a can ne kai in gane wannan ba mm. akwai shaidu fa Lallai lazi in dai a gida ba a ganin ka ba Allah yana ganin ka mala'iku suna ganin ka ai wayar ta kama shaida ne yanzu wayan da bature yi ma duk shirmen da kai ana so yanzu zahiri ko bari ko ba ka bane ba sare su tuni Haddis din ka a shafe yanzu ka yi wani abu za a mayar da abun da ka shafe na bature ma balle na Allah kuma ko ba ka bane ba saboda ka wannan barnan da kai da laifin da ka yi ka ji sauran Allah ka ringa neman gafara ka ji daya kuma a rayuwanka ka ringa zama kana yawan aikin alkhairi kana zuwa karatu kana tasbihi kana salati ka kwanta bacci ba whatsapp ba wallahi za ka yi whatsapp ɗin abu ne mai amfani ka yin babu rufe shi kawai ka yi tasbihi ka yi salatin bacci ta zo sai ka yi kyaunta ma ai baka ga mutanen da ba imam malik karshen rayuwan shi alwalan da ya yi isha da ita da ita yake yin asuba haka suka yi aikin alkhairi suka bar duniya nan amma kai yanzu wani rayuwan shi duk shirme sallah biyar da azumin farilla ba ba abin da yake yi wani ko ba haka bane ba wannan wani ne rayuwa ne jama'a dole nan makaranta ce fa kaga nu'minu bil karamil katibina muna masu imani da su fa inna Allah ja'alahum alaina hafizina suna masu kula da aikin da kake yi ko alkhairi ne ko sharri ne duk suna nan tare da kai za su rubuta mala'iku ko Allah subhanahu wataala yana da bayi na mala'iku wadda yawansu in ba shi Allah ba ba wanda ya san yawansu manzon Allah sallallahu ya ce saman da kanta ta yi abin nan na'am haki ta yi ba ko nishi ta yi kuma ta dace ta yi sabida saman saman nan ba inda za ka sa ya sun ka biyu ko uku sai ka tarar da mala'ika ko yana mai ruku'i ko yana mai sujjada ne ai manzon Allah ya ga abubuwa a sama amma da ya zo abinda da aka bashi umarni ne kawai ya faɗa sai ya ce wani uminu muna masu imani bi malakil mauti da mala'ikan mutuwa wannan shine sunan shi ba kula tawaffakum malakul mauti ne duk inda sauran da kaji sunayen shi suka ce abin bai inganta ba malakul mauti mala'ikan mutuwa al-muwakkal wadda aka wakilta shi bi qabdi arwahil alamina da zare rayukan talakai al'alamin al'alamin kullu ma si wallahi alamun ne duk abin da ke ba Allah ba kuma bayan Allah to halitta ne kenan duk abin da kake gansu a bayan kasa babba ne ko karami ne ha dukkansu su ake yi mutum ne aljanu ne dabbobi ne ha ai dabbobi iri-iri ne ko yanzu ka idan nan fuskan kama kaga nan fuskan kama akwai kwari a jikin fuskar taka wadda a jikin skin din skin din abin da ya mutu din za su fita su ci wannan sai su koma a jikin fuskan kama akwai kenan waɗannan ma in lokacin su ta yi zareransu ake yi ka ce wannan abin karamin to kai din babba ne kai tana nima na, kai babba kai ɗan kai ma ai wani karamin abu ne kai ma yanzu gashi nan a cikin najeriya cikin maiduguri ko ba ka ba ne ba cikin 5-5 a lungu a cikin masallaci ko ba ka ba da kai karami ne ka je ka duba map ka gani da sai ka yi zoomin sai ka ta'a. kenan kai da matis karami ne kai ma ko ba ka ba ne ba kai ma karami ne saboda aka karka kalli wannan kwarin a'a kai da ma baka fi shi ba a gurin mala'iku wadda mala'ikun kai kai ma kama kai su kama ka ne duniya ta kama wani mala'ika bai kai duniya ta ka ya kama da hannun shi ba saboda ta yi dan ne ka buga misali da kanka da kwarin mana ga shi dan wani kwarin ya kai ka kama shi ne kai to kai duniya ta kama haka ne a gurin wasu ɗin wannan duka mai ake nuna maka ka biya hankali kenan kai ba komai bane ba kai kama kai Allah ya maka azaba ne tukuna ma baka kai ba fa sai zaka ka tosa ya kanka ka tosa ta tosa wa kanka kai wa kanka abinda za ta yi maka amfani in kuma kai ta kai ta shirmen Mutuwa dai kam za ta zo mutuwa dai kam za mu mutu ba in kana so ka yakin alkhari in baka so ka yi shirmen kudin ma nema yi duk abinda za ka yi ilmal ma shi ta majiziyun bihi ne Mm, kai je kai duk abin da ka ga dama amma dai za a rubuta maka tambayoyi saboda haka duk abin da za ka yi ba lokacin da za ka yi din ka ka duba wannan abin akwai an san da zan bayar a can in babu to ka yi wa kanka abin nan kyamun laili yana bayanin ba ya ce wa bi azabil kabari kuma muna masu imani da azaban kabari liman kana lahu ahlan wannan bari mu tsaya anan nan saboda in mun zo akwai wani dogon hadisin da malam ya kawo ibn abul iz za mu karanta wannan hadisin mu ji abin da malam ya fada abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi abin muka yi kuskure Allah ya bai mana muna ta wasu da karatunmu kamar da muka taru a nan Allah ya tara mu cikin jannatul firdaus bila sabqa azabin wala hisabin ayin wamun da suke garin Palestine Allah ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya yi maganin waɗannan arnan da suke yi a kansu اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم يسر أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا ويسر هدى لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين